n'amatora yo kwemera canke guhakana bita referendum mu gifaransa ku majwi ashika ku bice 189 n'ibice 21 kwijana namasezerano y'ubumwe bw'abarundi yashizweho inyuma y'ubwicanyi bwabaye mu makomine ya Ntega na Marangara mu mwaka w'igihumbi kimwe na mirongo umunani n'umunani nayo masezerano nyene yabaye muri mu bihumbi mu gihumbi kimwe na inyuma y'imyaka ibiri gusa hagandagurwa mukuru w'igihugu wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu ubu rero imyaka 28 ikaba irangiye ayo masezerano amasezerano agiyeho akazohimbazwa aho bukera kwigerekezo rya gatanu ruhuhuma uno mwaka izoba ari imyaka irumanye neza neza 2028 iyo misi simike kandi sina myinshi ikibazo umuntu yo kwibaza mbe haba imbere canke inyuma isinywa ryayo masezerano kuko ibiboneka yuko hakurikira ibihe bidasanzwe mbere mu gihugu mbere n'ubu biboneka yuko hari n'ibiganiro bibera hanze igihugu umuntu mbere yo kunywanisha abene Burundi none ubwo bumwe bwoba bwarabuze mu Burundi ni giki cokogwa koko kugira ubumwe busasagare mu barundi ntibube ku mpapuro cyangwa bibe ku mazina aho ah, bawuhimbaza ariko ugasanga mu ngiro ntiriko urashyirwa mu ngiro ni ibibazo bitari bike tuza kugaruka ko hano muri studio aho mfise abatumire babiri umutumire wa mbere ni Jafet Rojanti ndayishimiye asanzwe ah, ayoboye abarundi baba hanze y'igihugu Jafet ndakuramutse ndaguha n'ikaze muri Karadiridi muno munsi ndabaramukije namwe murakoze cyane uwundi turi kumwe ni Canesius Karorero umunyagihugu nawe asanzwe akurikiranira hafi ibijyanye n'igihugu cy'u Burundi arico gihugu cyamwibarutse ni Canesius Karorero ari i Buruseli mu Bubirigi nawe ndakuramutse ndaguha nikaze muri kino kiganiro Yego ndakuramukije ndaramukije na kiganiro murakoze cyane abatumire dufise uno munsi n'abo babiri tuza kugerageza kuraba turabira hamwe ikibuze cyangwa icyokorwa kugira ubumwe bw'abarundi bubandanye busimbatara hano mu gihugu cacu kuri micro ni medar niyo nkuru nayo tuza gufashwa mu buhinga bw'ibyuma bari hanze igihugu reka ijambo rya mbere ndarihere kuri eh, Jafet Rogentin Ndayishimiye usanzwe uhagarariye diaspora ukaba musanzwe muba mu gihugu cya Norvège uravye nkuko twabivuze mu ntangamarara nubwo umwe bw'abarundi haba imbere yaho cyangwa inyuma yaho biboneka yuko uburundi bwaba bwaciye mu bihe bidasanzwe koko mubona uh, uwo mwanya cyangwa ubwo bumwe bwari bufise icyo bufatiye ko eh, eh, subiramo neza ikibazo sindacumvise neza haba mu inyuma canke imbere y'ubwo bumwe bw'abarundi ishigwaho y'ubwo bumwe bw'abarundi biraboneka yuko hagi haba ibihe bitari byiza cyane bwoba ah, iyo bari intege nke z'ubwo bumwe bw'abarundi abarundi bemeye oya mu bisanzwe abarundi bamye bafatanye mu nda mugabo ariho ibihe twagiye turacamwo byatumye eh, ubwo bumwe bumera nk'ubutosekara atari uko bifuturutse ku banyagihugu ahubwo ari uko biturutse ku burongozi butashira imbere icyo kintu gituma abarundi baguma bafatanye mu nda mhm. rero yuko uko imyaka yagiye iragenda ariko abarundi bagiye babona yuko eh, ubumwe bw'abarundi ari itunga eh, rigomba gukomezwa cyane mhm. mugabo n'ubwo bumwe bwari bwabaye imbere yaho habaye ubwicanyi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana mirongo inani n'umunani ego eh, nibaze yuko buri gihe iyo hagomba kuba ihinduka ry'ibintu mhm. biratera ingorane abanyagihugu bagapfa ni nk'uko tukunda kubyumva ngo nta revolisiyo n'imwe yitwara urazi yuko ingorane z'uburundi ntizitanguye muri mirongo umunani n'umunani gusa zatanguye kera muvuze kuvuga icyo gihe mhm. cyose hariho ubumwe bwagiye butosekara kuri bamwe abandi nabo bakiyumva yuko bamerewe neza aborandi rero nabo bakavuga bati reka na twebwe dufate nk'abantu nk'abandi ari nacyo gituma ibyo byatumye ubwo bumwe butosekara bigatuma rero babugwanira nabo bakavuga bati ubu na twebwe reka turabe yuko dushobora kugira ahantu Urakoze cyane kandi ndashimiye kaneziyusi bambe eh, japhet ibyo kuvuga mhm. eh, kuri kuri jewe ubumwe bw'abarundi bwamye bwamyeho ubumwe bw'abarundi bwamyeho mhm. bwamyeho kandi bwari eh, ikintu abantu bami bashimikira ko nta jewe sinibaza yuko ngo bwaje ngo bwaraje bwamyeho bwigeze buhava mm-hmm. hanyuma n'ikimenyamenya ni uko abarundi bamye bashingirana bamye basabirana abarundi bamye babana neza ku mitumba mm. ni ukuvuga yuko nta murundi twari bwumve yica uwundi ngo amuhoye ku buhutu cyangwa amuhoye ubututsi mm-hmm. aho ni muri kahise nibaza yuko ubumwe bw'abarundi bwamye mhm. ahubwo eh, ni nuvuga yuko Eh, ubwo bumwe bose barabwemera akabuvuga mugabo bakongera akanabutosekaza mu kubukoresha ku mvo za politiki ashike ku butegetsi icyo nicyo mhm. kicishe ubwo bumwe ni nacyo mbere kibutosekaza nabo bavuze yuko babushizeho wabusinyishe ugasanga ahubwo nibo bari baranabukoresha kugira ngo butosekare ugasanga rero twavuze shinge na rugero ariko baraburirimba mugabo ariko baranabukoresha kugira ngo basimbatare bakore mu butegetsi mhm. burabye ga Canesius ico gihe ubwo bumwe bw'abarundi bwashigwaho mu mwaka wa 1991 hari habaye ibyo twokwita ubwicanyi muri ntega na marangara eh, mu mwaka w'igihumbi kimwe ubwo bumwe n'ubwo bwari nk'uko mwabivuze bwari bwamyeho ntacyo mubona bwoba bwarafashije iyo rero ubwo bumwe busanzwe buriho hanyuma hakaba agatose ni ngombwa babibutse bibutse abarundi bati mwategezwa kunywana mwategezwa kuba umwe nta mbere rero reka musubire mwiyemeze murabe mugabo ikibabaje ni uko n'abo babushyiraho n'abo bariho n'abandi bazoza babyitwaza mu kubuhungabanya uno munsi kaniziyusi yavuze ikindi ati ubumwe barabwitwaza ariko ntibabugendera mweho ga jafete nuko mubibona icyo gusa nagomba nkosore gatoya si ikosa mhm. mugabo ni uburemere bw'ingene ubumwe bw'abarundi bwari bwahungabanye mhm. eh, kwaba kurimwo mugabo urazi yuko iyo iyo intwaro zidashoboye guhumuriza abanyagihugu mm. inganda ziratikira mm-hmm. kandi iyo zitikiye rero uburemere iyo ubushize ku munzane mm. uravuga ati hariho ikimenyetso givuga kiti abantu barafise amasezerano bumvikanye mm. ayo masezerano reka barabe ingene akomezwa ashyigwe mu ngiro ari nabyo bituma abarundi baguma baraba bati none kugira ngo tubandanye dufise ubwo bumwe byogenda gute mhm. rero nkavuga nti ubwo bumwe rero bwaje hageze mushinga ntahe barundi mhm. ntibasubire muri bya bindi barimo mm. eh, mushinga ntahe Jafet Rojanti ico gihe ndazi uko namwe mwari muri mu bigero nshatse kuvuga yuko namwe mwari mukuze koko mubona ayo masezerano haba icyo gihe abantu bose bayatahura kumwe eh, ntibayatahura kumwe kubera ko eh, hariho bamwe bamwe bakingira inyungu zabo nabo ugasanga eh, ntibayatahura neza kuko icyo gihe batoya ntibazi ingorane zashyira igihugu mhm. ariko uno munsi ni keza ko kwicara hamwe bakaganira ni mhm. cya kintu bivuga ngo kuri mm. tuganire turabe kahise k'igihugu agarutse eh. muvuga muti ni ikimenyetso cyerekana yuko urumva ko abarundi bonywana mbega kuki hoho ubwo bumwe butabandanije mu barundi mm. hanyuma naho mwamara gufata ingingo mukavuga muti mbo ubu rero ikibanza kirabonetse cyo kuganira hari n'igihe n'abandi usanga bavuga bati oya nanjye ibyo nahora ndiko ubu ntice muri kijya kibanza ibisinemera yuko biba ni mm. mwene ubwo buntu bw’amabuhari. ni ukuvuga ko ari inyungu zo ku muntu zijyanye n'ibibanza kuri jewe cyo ni ni nk'uko ikibazo wowe ukirabiye hagufi mhm. ukarabira kagomba kuzura zinya wamika umuriro mugabo utawuzimije mm. mwogerageza gusigura urubeya mugabo amakara kuri jewe ico n'ikibazo kirekire mhm. cimbitse ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi nk'uko nabivuze ahejeje kuvuga neza ati ibara ryaraguye ryaraguye nyene ati ubumwe bw'abarundi bwaje hageze bwaje hageze iyaba abo babuhungabanya ari bo babiyobotse tukaba tubibona muri kino gihe mhm. no ukuvuga iki ni kuvuga yuko twabonye yuko nawe nyine ngira ngo ibyo turabyumvikanaho ni uko abantu inyungu z'abantu n'imigambwe myinshi mu gihe cy'ukwikukira niho abantu babona ko bari mu migambwe itandukanye kandi bari mu moko yose mugabo ubu byose nuko babishyizeho bati imugambwe iza kwisunga umwe bw'abarundi hateza kubamwo abantu b'intara zose b'amoko yose ngira ibyo o nivyo ku mpapuro nibyo ku mpapuro ni nabyo tubona ni nk'uko uwo mbwira eh, eh, zana intwaro irimwo eh, abahutu n'abatutsi irimwo amoko yose araserukiwe abatwa abaganwa mugabo ugiye kubiraba ni porogaramu politiki mm. ni politiki ibihari mu gihe bavuga c'ubwicanyi bw'agahomerabunwa bimwe bita jenoside mu rwanda abatutsi barimo muri guverinoma mhm. bari bahari mbere banavuga yuko n'umukuru w'interahamwe yari umututsi urumva ibyo rero byo kuvuga yuko hoba harimo umututsi kanaka cyangwa harimo n'umuhutu bahuriye kuri ku mezi imwe ntibivuga neza yuko bari mu bumwe mm. yagarutse ibyo ntibinabivuga na gatoya yavuze yuko mhm. iyaba ubwo bumwe bwari kuba bwaje hageze ndabisubiyemo iyaba bwishimikijwe cyane mu gutsimbataza politike mu burundi abo banyepolitike bakabona ko ari kirazira yuko batokwitwaza ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi kugira ngo bashyige ku nyungu zabo mhm. nubwo uguha akandi karorero kafashije eh, muri kahise harabaye eh, intambara harahora haba intambara hagati y'abarundi n'abanyarwanda kugira ngo eh, abami bungure intara zabo hanyuma haragera igihe niba ndabyibuka neza haragera igihe nko hagati mu kinjana cya cumi n'umunani aho umwami eh, eh, umwami yuhi n'umwami rugamba bavuga bagenda politiki hari ibibazo bya politiki biri inyuma ito hejuru hanyuma kandi ibyo bishobora no kuba n'ejo na hirya y'ejo kuko birahari urumva hmm. rero ubwo bumwe bwaraje ku mpapuro mugabo mu ngiro nta buhari hmm. reka akabazo gatonya ndagahere kuri wowe mbere y'uko ndambaza na Jafet Rojanti hama n'imbere kandi y'uko kumbure tusa n'abegereza ah, kino kiganiro murabona koko ubwo bumwe nk'uko bamwe bagiye baranabyandika cyangwa uko binaboneka ntubona yuko hari icyo yafashije ayo masezerano mu bw'abarundi kugira kumbure hasinywe n'amasezerano eh, y'amahoro y'iyarusha urakoze kuri icyo kibazo ubwa mbere uwo banza ukaraba uwo banza ukaraba icyo gihe ayo masezerano y'ubumwe bwa rundi mirongo icyenda na rimwe ibyakurikiye mhm. ibyakurikiye ngira ngo nibyo eh, jafete ariko aravuga byabaye agahomera bunwa Hmm? ibara ryaraguye umuntu nk'uko ahejeje kubivuga ahubwo niho ibara ryaguye mhm. ugiye kuraba abantu bishwe barenga bavuga amaraporo avuga yuko barenga ibihumbi amajana atatu ugiye kuraba ubwicanyi bwabaye muri mirongo icyenda na gatatu ugiye kuraba ingene ubutegetsi bwatembagajwe eh, eh, n'uwatowe akicwa ibyo byabaye ibara mu burundi bitari bwahabi mm. mugabo ubwo bwo bwari bwarasinye bwari buhari bwari buhari ni nacyo gituma nakubwiye eh, nti ahubwo ngo bumwe buburondera muri abo bakora politiki akaba ariho haba amategeko y'ingene batukinisha ubumwe bw'abarundi mu gushika ku nyungu zabo kuko nibo babikeneye abanyagihugu ntabyo bakeneye abanyagihugu babanye neza aho bari ubukene bwabo barabusangiye ntawe muvuze abo banyepolitike muba mushaka kuvuga eh, bande muvuze abo banyepolitike muvuze abo banyepolitike mu mushatse kuvuga bande neza na neza nagomba kuvuga n'abanyepolitike bose ah, ingene ni byinshi ni ingene imigambwe itunganywa mhm. ni ingene abantu bahabwa ijambo ni ingene bashika ku butegetsi ni ingene abo bategetsi baheza bakabungabunga ah, ubwo bumwe abantu bakishyira bakizana kuko ubundi ubundi iyo umuntu ashobora gukora politike isesuye akingira inyungu za mugenzi we nta n'ubwo bumwe ntibuba bunakenewe kuko bose n'abarundi n'abanyagihugu murakoze cyane urumva uri gukorera uri gukorera igihugu umuntu wese akorera igihugu agakorera bose atawanja wangura jewe simbona yuko uyu munyapolitike aba ariko atosekaza ubumwe bw'abarundi mugabo ugiye ukarobanura ugagomba kugira eh, kwi E, kwisunga igisirikare cy'ubwoko bumwe mhm. kugira ngo ushike ku butegetsi nk'uko twagiye tubibona dukura ibyo urumva ntibiheza ngo bitsimbataze ubwomwe bwa rundi murakoze cyane guherwa ko kuva na kera hanyuma ugiye kuvuga uti Ego murakoze kumbure tusha tugaruka gatonya. Hari uwovuga amasezerano yarusha gasiga inyuma umwe bw'abarundi. Eh mu gusubiza ico kibazo mhm. reka mbanze nongere nshimangire neza kuri iki kibazo kijanye Eh, eh, n'ubwo bumwe bw'abarundi buvugwa mm-hmm. ni ukuvuga yuko jewe sindaba ngo n'uyu canke n'uriya yabigize mm-hmm. ashobora kuba ari uyu canke ari uriya mugabo jewe ndaba ikintu kiba ku nyungu z'abarundi bose iyo ndiko ndavuga yuko inganda zatikiye simba ndiko ndavuga mirongo icyenda na gatatu gusa Mm. mba mpereye muri mirongo irindwi na kabiri kuduga mirongo umunani n'umunani itandatu na gatanu ubu none itandatu na gatanu e. mhm. aho niho ndiko ndavuga nti aho hose inganda zagiye zitikira mm. rero kugira ngo tubone yuko ubwo bumwe bw'abarundi buri ko burakora ni uko turaba ibituma abo barundi bumvikana n'ibihe nawe asigaye aronka n'ikibanza muri parlema n'ahandi mhm. urumva hanyuma hakaza rero kimwe wari uhejeje kubaza uti none ubona ayo masezerano y'ubumwe y'ubumwe yaragiye mu ngiro njyewe mhm. rero nkajya nakubwiye nti nta wigeze ahindura idarapo y'uburundi ngo yoba yakozwe n'uwo batiyumvanamwo cyangwa nta wahinduye imwe nasiyonari y'uburundi ngo yaba yakozwe n'uwo batiyumvanamwo bashaka icyo kintu cyose gituma abarundi baguma bafatanye mu nda naho hari ibintu byinshi baba ko rero iyi akorudarusha nk'uko wari ubivuze jewe ndabona yuko ni kimwe mu bice byerekana yuko ubumwe bw'abarundi bugomba gukomezwa mhm. naho usanga hariho iyi ngingo cyangwa iriya kumbura baba batumvikana ko neza ariko ni porosedure mm. iyo porosedure rero ni bya bikorwa byerekana ko ubumwe bw'abarundi buriko burashyirwa mu ngiro mhm. hariho umunyapolitike yigeze kuvuga mu minsi yaheze kuri forodebu yavuze ati jewe si ngombwa yuko nkundana na kanaka mugabo twubahane ndamwubahirize nawe anyubahirize hmm. urumva rero hariho nk'abantu rero bashobora kuvuga gutyo bakabana neza mu mahoro kandi batumvikana hmm. urumva rero birerekana yuko abarundi bagenda batahura buke buke buke buke ko ikibazo cy'ubumwe bw'abarundi atari keshi ya slogan jewe nemeza ko bushyirwa mu ngiro kubera yuko niba bavuze bati dushyireho verite eh, verite reconciliation komisiyo eh, eh, ni komisiyo yavuye ku masezerano y'arusha mu Burundi bariko bararondera mm. uno munsi ga Jafetro Gentil uno munsi uwo kuraho ubumwe bw'abarundi akagumizaho amasezerano yarusha kuri mwebwe mubona hari icyo wungabana uwo kuraho ubumwe bw'abarundi ntibikunda kubera ko baramaze kubushyira muri constitution baramaze kubushyira muri mu ngiro mm, murakoze cyane reka si urukaratasi bavuga ngo barafuze mm. n'ibikorwa n'ibikorwa bumvikanye bituma abarundi bafatana munda murakoze cyane eh, kaneziyusi umugerageje kumviriza mugenzi wanyu jafete rojan turavuga ati ibikorwa birahari imbere harashyizweho na komisiyo y'ukuri eh, no kunywanisha abarundi ati iriko irakogwa nubwo namwe mwavuze yuko ari ku mpapuro gusa ako kabazo muce mugateranya n'akandi mbe hari uwavuga amasezerano yarusha akibagira umwe bw'abarundi karorero kaneziyusi urakoze cyane amasezerano yarusha ni cyari kimwe eh, novuga yuko eh, ari igice gitonyi cy'intango mm. gitoyi cyane cyo gutangurira gushyira mu gaciro ayo masezerano y'ubumwe bw'abarundi uti kuki mm-hmm. kuko eh, kwari ukugira ngo akarangamutima kari muri ajya masezerano kwari ukugira ngo bafashe E, guhagarika intambara hanyuma kandi bongere berekane yuko e, abanyagihugu abarundi bashobora gusangira ubutegetsi ntibwizizigwe n'umugwi umwe wa politiki kuko sinavuga ko ari uw'amoko kuko abatutsi bose bari bafite ubwo butegetsi mugabo wari umugwi witwaza ubwo bwoko rero uhari e, yari nk'intambwe ni ukuvuga nk'uko bivugwa benshi banavuga yuko n'ayo masezerano yarusha yarimwo amacakubiri mhm. yarimwo kunywanisha abarundi hariho n'abayivuga kandi biranagaragazwa mu nzandiko ayo macakubiri mushatse kuvuga imigwa abantu n'ayahe imigwa abantu mirongo ine mirongo itatu ni za jeseti eh, na jedisi haba hagiyeho gushyira imbere bwa bwoko mhm. mugabo rero twizera yuko Eh, urabye mu bindi bice kwizera yuko abazojaho bazaba babikurikiza ku buryo umuntu bazomuraba nk'umuntu nk'umurundi batazomurabamwe amazuru cyangwa ngo murabamwe bamurabemwo intara urumva twari tuzi yuko hazogera igihe ibyo rero bikadufasha gutera intambwe tukajya mu bumwe busesuye aho umuntu bamutoreye icyo amaze bakamushyira ku ku burongozi eh, bwabo ubwo ari bwo bwose hakurikijwe akamaro hadakurikijwe ubwoko mugabo rero urabona siko byahaguye bibandanya mu nyuma kuko eh, ako karanda kagumye karandagata eh, n'ubu kakiriko mhm. rero kandi eh, bikaba biteza bisubiza inyuma ahubwo abantu arushaka yibonamwo amoko ntibayibonemo ko ari intambwe yo gufasha abantu kugira ngo baremye mu mitima kuko ni ukwiyumvira iyo habaye ubwicanyi burebure mu rugana gutyo abantu baguma bikekana kandi avuga ati abo kwanaka nibo bamariye abiwanje ubundi gutyo kugira ngo abantu bashobore kubana bashobore guhana kabisi n'agahiye nk'uko yabivuze kandi bashobora gushyira imbere uburongozi bubafasha bw'intanga ni ukuvuga kibanza mugabo mu nyuma bakazosubira uko bamwe hamwe umuntu ashigwaho kuca amaze atari cyane Mhm. nuko byaza kumenya murakoze kuvuga yuko rero wambari wambari ikindi kibazo eh, gitoyi uti eh, none eh, intambwe irahari ku bwawe mhm. cyangwa biracari mu mpapuro nagomba kugaruka kuri ako kantu nkuko nabimaze kubivuga ariko reka ndabisubire ngira ngo ntacyo byonona ni ukuvuga yuko intambwe nk'ubu gushyiraho umugwi kumenya ukuri no kurekuriranira hanyuma bakaja n'ibikorwa eh, bijya bya CNTB tuvuge byo gusubiza ibyanyazwe n'ababinyazwe mhm. ntitubabiremo imbuto mbi ejo nabo ngo bazokwame ari uruhekerane bizokwame biruhuko igihe cyose ni ukugira ngo dushyireho akaburungu ni ukuvuga tuvuge tuti ibi turabisezereye kugira ngo tubisezere rero tubanza gukosora muri kahise mugabo turaba no muri kazoza murakoze cyane rero uko turaba neza muri kazoza cyane n'akahise turiko tugakosora twishimikije bwa bumwe atawanja wangura umugabo amatwi asumira imanza ziri mu masentare ni nyinshi kubera ibyo kandi bizitateza kubaho abantu baza kubumvikanisha murakoze rero nivyo byari byashizwe imbere hanyuma gusumbya ingimba mugabo rero urabona hamaze kujamwo ingimba bizohava bituvyarira izindi ngorane aho byo vyotuvyariye Ah, nyabuna ubwo bumwe ngo butimbatare urakoze murakoze cyane Canesius nibutse muri Karadiridimba ko dufite abatumire babiri ni Canesius Karorero mu Birigi na Jafet Logentin ndayishimiye i Norvege akabasanzwe ariwe anarongoye abarundi baba mahukungu bita diaspora burundeze hama bashobora kutwakura nabwiye ko izo nimero kumbure zitariko ziriko batumire bacu zitariko zirarengana ariko nkogerageza yogira 2022 2046 ubusa kabiri izo kumeza turamwakira reka rero n'abatumire dutere intambwe uno munsi nkuko mwagiye murabikurikirana hariho uh, ibiganiro bihuza abarundi hanze y'igihugu mbere n'ibyabereye na hagati mu gihugu ibyanze hanze y'igihugu bikaba byari mbere ku muce ugira nka gatanu none ko ubuca duhimbaza umunsi w'ubumwe bw'abarundi nayo mase kandi mukaba yuko hariho n'ibiganiro bisigura ko hari abarundi umuco w'abarundi ukiri hanze ariko wifuza kuganira n'uri ngaha ni ni gute mubona ubwo bumwe bwo bafasha cyane cyane bugafasha ibyo biganiro kugira bishike ku kintu gikomeye icyo kibazo ndagihere kuri Jafet Lojante ko umenga biba hagati y'imigwi ibiri cyangwa itatu mm. ni gute ibiganiro biganiro ku munyagihugu wese twese tukaronka akajya ko guterera nibaza yuko iyo niyo ngendo ibereye niyo ngendo ya demokarasi ituma umurundi wese yumva yuko nawe ahawe agaciro mu bijyanye no kuganira no gutera ibyumviro mm. rero nibaza yuko ahanini icyo ni cyo kintu gikomeye ubu ko twamaze kukigeraho nibaza ko hasigaye kugishimangira murakoze eh, kaneziusi mm. namwe ikibazo nico nyene abarundi harabaye ibiganiro hagati mu gihugu nibindi byabereye hanze y'igihugu ni gute ubwo bumwe bwoza bufasha kugira ibyo biganiro bishike ku ntambwe namwe eh, mugerageze namwe bwe muri make eh, mu majambo make Nuko abantu iyo bari baraganira mhm. bafashwa n'inzego ataho zegamiye mhm. ni ukuvuga inzego zifasha ni ukuvuga ibiganiro by'imbere mu gihugu warumvise yuko abanyepolitike benshi babiteye ibyatsi n'ibyo bashyitse ko biratandukanye mm. urabona yuko biboheye amaboko eh, mu bwonko mm-hmm. rero ni ukuvuga eh, hateza kuba eh, nk'uko natanguye kubivuga abanyepolitike babikoresha bakagira umurongo umurongo ukomeye batarenga mhm. umurongo bavuga ati nta muntu akora ku kibazo cy'ubumwe bw'abarundi bitegerezwa kugenda uko biteza kugenda bonavyibonera nuko nyene mu banyagihugu atanu nkuko nabivuze ico kibazo nta kiriyo cyane ico mm. kibazo kiri mu banyepolitike iyo turi mu banyepolitike ahubwo abo bantu nibo bateza kumvikana ubwa mbere kugira ngo babihereze abanyagihugu kuko batavyumvikanye bonyene ngo babone intumbero bayumvikane ko bari mu migambwe yabo batari muri za nyakuri bari mu mu bwisanzure mu gihugu hagati no hanze y'igihugu bakabona yuko bafise koko abo baserukira kaneziyusi bagera atabo baserukira kaneziyusi mushatse kuvuga yuko ubwo bumwe no mu migambwe bwaba bwarabudzemo mushatse kuvuga yuko no mu migambwe ubumwe butariyo yego kuko twagiye muri demokarasi turi muri demokarasi ibintu bica mu migwi iyo migwi nayo iserukiwe n'imigambwe na sosiyete sivili na mwebwe abanyamakuru hamwe n'ubutungane nizo mm-hmm. nzego zitwara igihugu izo nzego rero zimaze kujya ku murongo ni kuvuga abantu bo mu butungane bakavuga bati ibi biciye mu mategeko kandi n'abo bantu nabo nyine bakaba baciye mu mategeko kuko kujya kuvuga yuko ibintu biciye mu mategeko ni uko nawe uba uciye mu mategeko iyo mm-hmm. utaciye mu mategeko uzovuga gute yuko ibintu biri mu mategeko mm-hmm. nk'uko bihagaze nta wemerwa na bose ibyo ntibizo muri demokarasi ntibizobaho mugabo ubutegetsi bukavuga ati ibintu byaciye mu mategeko kandi nabo nyine bakaba bashikanyweho n'amategeko nk'uko tubyazi muri demokarasi none iyo nk'akarorero umucamanza runaka yavuye eh, mu nzira abantu zidatomoye neza burya abanyagihugu baba babibona n'abamwitura nuko atakundi baba bari bugire baramubona bakavuga ati uburyo muntu yaje harya kubera izi mvugo kugira ayo masezerano nako ibyo biganiro bivemo ikintu gihuza cyangwa gihurije ko n'abarundi bose nubwo mwavuze ko ubumwe muri rusange buhari musanzwe mubizi yuko igihugu eh, kifise aba imigambwe itandukanye kandi none turamaze no kubibona yuko mu burundi abanyamigambwe ntibajya umunwa iyo bariko baravuga abantu bavuga bati ngaba abashinga nawe twizeye n'abagabo twizeye bashobora kutubera abantu badufasha ibintu bikajya ku musitari mhm. kubera yuko uwo muntu wo hanze we arashobora kuvuga ati jewe niwe niyumvamo uwundi akavuga nanjye ntawe niyumvamo kuko ni gake bazomuhuriza ko rero ariko umunyagihugu murundi wo mu gihugu hagati agomba kubona yuko nawe ashobora kuronka umuntu yizeye erega abarundi tutiyemeye tuvuge tuti abarundi turashobora kuronka abadutunganiriza mu gihugu bamize akabuye k'abagabo mu gihe tutazovuga yuko dufise abashinwa ntayo mu gihugu wumva ico gihugu kizoba kiriho mm, musanzwe mwebwe mwemeza mwemeza cyane ibiganiro ibyo bintu byose biraba igihugu nibirabe abarundi bo bene igihugu uti nibibere mu Burundi hanyuma mu Burundi turondera abantu b'abashinwa nayo barahari batajya umunwa mm. turafise abagabo batajya umunwa mm, abo bashinga ntahe bashobora gutunganiriza abarundi neza murakoze mhm. cyane eh, kanezi karorero iki ngo mu burundi abashingantahe barahari ibiganiro byo hanze y'igihugu nyabuna ngo ni nuvuga yuko yashatse kuvuga ko ibara no kwiyandagaza ibibazo byacu byo kwigiwe hano mu gihugu mu munota umwe kondisiyo murumva neza icitonderwa ni uko abo bantu bahabwa ubwo burenganzira mhm. bakabuhabwa nande babuhabwa n'uyo munyapolitike afise ubwira bwo kubona yuko ubwo bumwe bw'abarundi butari eh, icivugo gusa mugabo buri mu ngiro uwo mutegetsi azobibona hanyuma agahereza iryo jambo imigwi yose igizwe n'icyo kibazo iri hagati mu gihugu cyangwa hanze y'igihugu mugabo begwa n'icyo kibazo kikigwa n'abacega bo bagikoresha mu civugo mugabo mu ngiro bagikoresha mu gutsimbata cyangwa mu gufata ubutegetsi mu banyagihugu basanzwe nta kiriyo hanyuma kuko ntabyo turumva hama ico ingene icokogwa rero reka kumbure turaza uh, eh, Canesius iyo namba ikaba irabye inyungu y'abanyagihugu ahandi ho umwe kwa rundi bwosasagara Canesius reka turaza kurangiriza ku cokogwa uh, urabona ko turi no ku musozo Jafet Lojanti eh, murakoze murakoze Jafet Lojanti turiko turarangiza kino kiganiro mwavuze ko bumwe buboneka kandi bubonekera no mu bikorwa kuko hariyo n'imigwica nk'ama komisiyo yagiye ashingwa uno munsi none ni giki mubona cokogwa kugira ubwo bumwe bw'abarundi bubandanye butsimbatara nkuko mwabivuze mu munota umwe Jafet Lojanti muce mugira ko eh, mu munota umwe icyambere ni uko uburundi mm-hmm. umuntu wese amenya ko ari igihugu uciwe mm. tukamenya yuko zijya nyigisho zitangwa zo gukunda igihugu ni ikintu gihambaye rwose eh, abantu bakamenya yuko abategetsi barahaba bakongera bakahava hakajya abandi mugabe igihugu kigumaho mm-hmm. ubu ufise komine yiwe akayigira ikintu gikomeye akayiteza imbere akayishyira ku mutima inyigisho zo gukunda igihugu patriotisme nicyo kintu gikomeye n'uwoba ashaka gukora ikintu kimeze nawe aravuga ati iki kiraro ishobora kugisambura kuko nicyo kizotuma mwavuze butaboneka cyane mu banyepolitike bubeho hama butsimbatare mu munota umwe ubwa mbere ubwa mbere ni ugushyiraho inzego zitagira amakemwa mhm. kandi nk'uko yabivuze jafete izo nzego zikaba zitwararitse iterambere n'ubumwe bw'abanyagihugu bwagize icyo gihugu cy'uburundi iyo ndwara ah. nk'uko nabivuze hmm. abanyepolitike buba abantu batorewe ijunja n'ijambo ry'ukuzuriza abarundi bagatorerwa kandi hakaba ubucamanza bubigenzura bukagenzura yuko uyo muntu koko ariko yuzuriza abarundi hanyuma bagashyiraho n'amabwirizwa n'amategeko mhm. eh, ajyanye n'uko umuntu abirenze akagaragara ku masezerano y'ubumwe bw'abarundi inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'umunani ah, yasizweho mu gihugu hari ku igerekezo rya gatanu ruhu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icyenda na mirongo icyenda na rimwe uno munsi twari ko turabira hamwe icyokorwa kugira ubwonko bw'abarundi butsimbatare icyabuze eka mbere n'ingaruka mbi zagiye ziba reka nshimire batumire twari kumwe Jafet Rojanti muhagarariye diaspora y'u Burundi muri mukaba muri mu gihugu cya Norvège mwakoze ku kanya mwaduhaye muri kino kiganiro karadiridimba cy'uno munsi murakoze namwe murakoze cyane Canesius Karorero mu Bubirigi usanzwe uri mu Burundi ukurikirana hafi ibijanye n'igihugu cy'u Burundi cyo gigucanyo c'amavukiro namwe mwakoze ku kanya no kwitaba buno butumire muri Karadiridimo no musi